Cial gravas bone compreni la parolata in esperanton? Char exemple, nur tiel oni povas giui teatrajoin. Antau quelcai iaroi, mi emeritigis cae forlassis post quindec iaroi la universitatan mondon. Giuste tiam, mi verkis texton por cabareda monologo, quies titolo estis preter el tric varono del voio e la universitata rid puncto. Temis pri collecto de quelcae humurai foie spizai travivajoi pri mia universitata vivo. Commence ciel studento cae assistanto en Italuio, cae poste en Israelo ciel universitata preleganto mi presentis la monologon l'aula stilo de staranta comedisto, unua foie en esperanta tut landa conveno, cae dua foie en armenio dum somera esperanta tendaro. Malgrau miai onidire comicae capabloi, mi successis amusi nur pli mal pli dec procento in de la auscultantaro, ciui fine ia varme applaudis. La aliai, ver dire pazienze, enuis la tutan tempon. Nun mi boneges cias che la causo estis la ne suficia in nivelo cae rapidezzo de comprenado de la parolata esperanto, fare de la plei multo da spectantoi. Mi intensas nun experimenti cum vi. Mi voce ludos uno el la el mia originala monologo, laula rapidezzo postulata de cabareda ludado. Compreneble, al vi mancos mia pergesta actorado, chiu onidire estas suffice amusa do estu indulgemai. Vi havas antau i oculoi la scribitan texton, sed mi consilas al vi ne tui usigin, sed fari testan mem taxadon, clopodante capti ciel eble plei multe da rapida parolado, sen samtempe legi la texton. Grav gravuloi! Ien de nove la protagonisto en la tut nova universitatu. ci foie en la etagio de la universitata i grav Dun simpla prelegantoi preleganto devas lauvice usi triope, quelc foie et quarope, saman truan officeio, ciu en la grav gravuloi havas triciambregan officeio. Esta iam mal frue plio la ocan vespere, ne alia trovidas en la cirtau en la vasta secretarieio de lia rectora mosto providas la rectora mosto mem la presidenta mosto kai paria novem migrinta preleganto io estas mia protagonisto ne niu frenda orelo pova saudi la criachado inter la due minentulo nervosezzo kai strecitezzo regas la acran kverino temas pri plua duelo inter presidanto kai rector postagmese oni ufficiale ricevis la informon che la universitato ne ricevos la promesita indican finanzadon por tre grava proiecto in la informatica faculto compreneble la du gravuloi sia a flanche iam de longe disdividis la promesitan torton inter si i favoratoi ne surpresigiu la protagonisto tute ne estis uno el Nun temas pri trovo de propeta capro, cae mia protagonisto estas tre tauga candidato. Unue, giuste li havis la ideon pri la proiecto cae preparis la postulitan documentadon por la oficiala peto pri dia finanzado, Kai due li estas italo, do li ricevos nenium defendon fare de la usona kai indigena universitata i pov grupoi. Mi opinias che vi sendube dube conas la llama in cartona in dosieruio in cun dorsa truo por la fingro por faciligi ilian el tiradon e la bretaroi. Dum la protagonisto silente gapas, la du gravuloi laut voce furiose interquerelas kiel i vendistoi. Subite, iu grava documento estas besonata, cae ambaula gravuloi cune sprintas en directo de la malproxima bretaro, cae furiose exercias specifan dosieruion. Ura! Estas la rectoro qui unue trafas la celon, rapide identigas la besonatan dosieruion, emmetas sian fingron en gian dorsan truo, cae comenzas el tiri gin el labretaro. La presidanto tute ne resignas, li sovage captas per amba umanoi la elirantan dosieruion, cae per fortege tiras gin al sia flanco timiga dolor grimazzo apera sulla visaggio della rectoro, cai terura crio e lira se li abuscio. Ne, presidanto, ne! La fingro! La fingro! La presidanto aperas perplexa pro la facto che li per tutta i sia i fortoi ne successas concheri ti un dannando sieruion. Cai chi al tiu rectora idioto tiel terure criadas? Fin fine li captas la situazion cae forlasas la dosieruion. Laute iel pante pro la doloro, la compatinda rectoro sorge el tiras la dosieruion de sia exbellanta, ecbluizanta fingro. El comedio al tragedio. Bon chance, la hospitalo estas giuste translastrato, cae mia boncora cae altruista protagonisto urge accompanas la vundita lectoron al sucureio. La diagnoso? Luxatio ce la mesa falango de la dextra montro fingro. Ciu ancau alia fingro partoprenis la ocasintagion? Sen dube, la fingro de Dio, ciu protectas malfortuloin, cae punas la ciuloin.